rajulani Hakuna katika hii dunia mjumuiko wa watu wake na watu namna walivyo na mambo yao na nafasi zao, isipokuwa watu hawa walioishi katika hii dunia wapo katika namna mbili. Na wewe ujiangalie katika nafasi yako ya maisha yako, ni nani katika hizi nafasi mbili? Wewe ni mtu gani kati ya hawa watu wawili mtu wa kwanza katika hii dunia ni mtu ambaye anaitwa sahibu hawa mtu wa kwanza katika hii dunia ni mtu ambaye anaitwa sahibu hawa mtu ambaye ana ishi katika hii dunia vile anavyopenda matamanio ya nafsi yake dini yake shughuli zake za dunia za kimaisha harakati zake mbalimbali mbali, yeye anachokiangalia ni matamanio ya nafsi yake yanapenda vipi huyo anaitwa sahibu hawa huyu ni mtu wa kwanza katika watu katika hii dunia katika sisi wanadamu ambao tumo ndani ya hii dunia na wewe utajiangalia kwamba wewe katika hawa huko fungu gani utakuwa katika fungu la huyo mtu wa kwanza ama utabadilika katika hiyo hali na ubadilishe msimamo wako kutoka katika hilo fungu na kwenda katika fungu la mtu mwingine ambaye tutamuelezea pia muda si mrefu wanachuoni wameangalia nususi za Qur'ani Wameziangalia nususi za sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama wakawaangalia hawa watu wa dunia namna walivyo basi wakasema laisa fi dunya illa rajulani hakuna katika hii dunia isipokuwa watu wawili kwanza akaitwa sahibu hawa sahibu hawa ni mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake ameapa kipaumbele maisha ya dunia shughuli zake za maisha ya dunia anaziendesha vile matamanio ya nafsi yake yanavyotaka katika surati naziat Allah azza wa jalla amesema katika aya ya 37 fa amma man tagha ama yule mtu ambaye amekuwa mwovu amchupa mipaka ya Mola wake nafsi yake imeharibika lakini mtu huyu na ule utughuyani wake uovu wake wa athara alhayata ad-dunya akayapa kipaumbele maisha ya dunia yani yeye anashughulika na dunia yake ajenge aongeze aimarishe akusanye afanye kadha vile nafsi yake inavyopenda ndivyo anapokwenda yeye hana kinachomshughulisha isipokuwa ni maisha ya dunia فإن الجحيم هي المأوى basi huyu mtu hana mengine hana pengine pa kufikia baada ya haya maisha ya dunia isipokuwa ni katika moto wa jahannam halafu Allah akasema wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa ama yule mtu ambaye yeye ametafakari vizuri akawa makini na akaogopa kisimamo mbele ya Mola wake ajua kwamba mimi ipo siku katika masiku nitaondoka hapa duniani nitakwenda mbele ya Mola wangu na nitasimamishwa nitaulizwa jambo la kwanza mpaka la mwisho akaogopa hicho kisimamo akaogopa haya mahojiano baina yake na Mola wake baada ya kuogopa akafanyaje wanaha nafsa anil hawa akaikataza nafsi yake hapana hapa twende hapana hapa usiende ili tulifanye hapana ili tusilifanye kwa hiyo akawa ni mtu ambaye anaangalia mipaka ya dini yake anaangalia maelekezo ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam anaizuia nafsi yake kwa nini anaizuia? Sio kwamba hapendi. Anapenda lakini ameikataza nani? Ameikataza nafsi yake. Wanahan nafsa anil hawa. Akaikataza nafsi yake kufuata yale matamanio. Hapana huko usiende, nafsi inapenda. Ni haramu hiyo, usiende huko. Ni yeye mwenyewe anajiambia mwenyewe. Sio kwamba kuna mtu mwingine yupo. Hapana, ni yeye anapambana na nafsi yake na hii ni jihadi isiyokuwa na ukomo mpaka unaingia kaburini jihadu nafsi jihadi ya wewe kupambana na nafsi yako kwa sababu nafsi inapenda anasa nafsi inapenda starehe nafsi inapenda kuachiwa huru nafsi haipendi kubanwa banwa lakini wewe ukaishi ni mtu ambaye unaifari unaidhibiti nafsi yako basi fa innal jannata hiya al-ma'wa huyu yeye pepo itakuwa ni makazi yake aya ya 30 na saba mpaka aya ya 40 na moja sasa hii ni kuonyesha katika dunia kuna watu wangapi kuna watu wawili wewe utakuwa mtu gani katika hawa watu lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtaja mtu wa pili tutamuona katika Qur'ani mtu wa kwanza ni swahibu hawa na mtu wa pili ni muttabi'un lilwahyi na mtu wa pili ni muttabi'un lilwahyi mtu anayefuata wahyi mtu anafuata maelekezo ya Allah mtu anayefuata maelekezo ya Allah na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam muttabi'un lilwahyi mtu anayefuata wahyi wa kwanza anafuata nini anafuata matamanio ya nafsi yake vile nafsi yake inapopenda ndivyo anavyoipa vile nafsi yake inapotaka ndivyo anavyoifanyia na kuipeleka haizuii nafsi yake haikatazi nafsi yake huyo ni swahibu hawa na mtu wa pili muttabi'un lilwahyi ni mtu ambaye anafuata wahi anafuata maamrisho na maelekezo ya Allah na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allah ametuneemesha sisi waislamu neema adhima neema kubwa sana ambayo hatutakikani kughafilika nayo nayo ni neema ya sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inatuhuisha nyoyo zetu na tukawa ni watu tunaishi kwa kujitambua kwa sababu ya sunna mtu wa sunna ni mtu anayejitambua hatusemi ni mtu asiyekuwa na mapungufu tunasema ni mtu anayefanya mtu wa sunna ni mtu anayejitambua hata kama ataingia kwenye makosa anajua haya makosa mimi naingia lakini mtu wa sunna ni mtu anayejitambua kwa sababu sunna inahuisha nafsi inahuisha moyo na sunna inapanua fikra zako na sunna inakupa huria katika nafsi yako sunna inakuondolea utumwa katika nafsi yako Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ali Imran katika aya ya 164 mtuelezee juu ya neema hiyo akatuambia subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهكيك الله سبحانه وتعالى مشمن منومين waumini wamepewa نعمة كبوة وإسلام wamepewa نعمة كبوة سالة baada ya neema ya Uislamu Allah amewapa Waislamu neema kubwa sana manake Uislamu umewafanya wewe waumini si hivyo sasa neema aliyopewa Allah aliyowapa waumini ibatha fihim rasulan min anfusihim ni pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao wenyewe mwanadamu mwenzao wanaijua nasabu yake wanayajua makuzi yake wanazijua tabia zake wanaujua ukoo wake na huyo mtume alipokuja alipoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala yatlu alayhim ayatihi akawa anawasomea aya zake Allah anawasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala anawasomea Qur'an anawafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala anawaongoza katika njia ya sawa lakini pia yuzakihim anawalea anawafundisha anawatakasa kuwafanya wawe ni watu bora tabia zao ziwe ni tabia nzuri miamala yao iwe ni miamala mizuri anawatoa katika shirki na kuwaingiza katika tauhidi anawatoa katika akhlaqi mbaya na kuwaingiza katika akhlaqi nzuri katika sura ya ulezi nzuri ya upole na yenye huruma ndani yake hata mtume alipokuwa anamkataza mtu munkari ambao ameufanya mbele yake hakuwa anatumia nguvu ya hali ya juu lakini kwa sababu ni mlezi sehemu kubwa alikuwa katika sehemu ya kumlea mtu na kuziangalia hali za yule mtu wayuzakihi mtume alikuwa akiwatakasa kwa malezi mazuri kuwaondoa katika malezi ya kishirikina malezi ya nafsi kuzitoa nafsi katika shirki na kuziaminisha au nafsi za watu kuwa na thika na Allah subhanahu wa ta'ala malezi ya tauhidi malezi ya aqida iliyokuwa salama tabia pia mtume akiwafundisha tabia nzuri kila jambo baya mtume akiwakataza masahaba zake wakajifunza kwa mtume dini wakajifunza kwa mtume akida yao wakajifunza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ibada zao wakajifunza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tabia nzuri wakajifunza kwa mtume namna ya kuishi na familia zao kila kitu wamejifunza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata yale madogo ambayo watu wanayadharau kwa mtume hayakudharaulika midamu yanaleta heshima kwa mwanadamu aliwafundisha hakuna jambo lolote linaloweza kumpa mtu nafasi katika dunia na nafasi katika dini yake na akhira yake ila mtume kumfundisha hakuna jambo lolote ambalo linaweza kumdhuru mtu likatahadharisha ama kumharibia maisha yake katika dini yake na katika dunia yake ila mtume kamtahadharisha kamwekea kanuni za kimaisha kamwekea kanuni katika dini Muislamu anaishi ala basira. Muislamu anayefuata sunna anaishi ala basira. Kila jambo Mtume katuwekea kanuni yeah. Kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye kilimo, kama ni kwenye maisha ya ndoa, kama ni kwenye maisha ya kidini sasa, kama ni kwenye ibada, kama ni kwenye aqida yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha. Kwa mtume alikuwa ni mlezi kama ambavyo alikuwa ni mfikishaji wa ujumbe wa Allah ni dai akilingania watu lakini mtume alikuwa ni mlezi kwa watu kwa wanawake na kwa wanaume kwa wakubwa na kwa wadogo wayuzakihim akiwatakasa tazkiyatun nafsi uzitakasa nafsi na shirki uzitakasa nafsi na kibri uzitakasa nafsi na ujbu kila kinachoweza kuharibu nafsi mtume aliwatibu masahaba zake na hicho kuzitakasa nafsi na kuzilea ziweze kuyaona mafundisho ya Uislamu ni mepesi na sio magumu ni mafundisho yenye heshima mafundisho yenye huruma na hayana ukatili ndani yake mtume akawafundisha masahaba zake kwa mtume aliwalea masahaba malezi mazuri kabisa kwa sisi waislamu hatuna mapungufu katika upande wa malezi wala hatuna haja ya kuchukua sisi taaluma ya malezi kutoka kwa wasiokuwa waislamu hatuna haja sisi dini yetu imeshiba malezi katika kila upande hakuna upande utakuta mtume hajafundisha hakuna katika dunia hii hakuna kila upande kwa dini yetu ni shamil imeenea kila jambo salihun kulli zamanin wa makan inafaa mahala popote ukitumia dini inakubali na wakati wowote wala dini haipitwi na wakati imeshautangulia wakati lakini pia wayuallimuhum lkitaba walhikma hikma Mtume sallallahu sallama awafundisha kitabu Qur'ani pia akiwafundisha sunna haya ni majukumu alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kubwa sana kwetu sisi waislamu kwa Muislamu kuonekana hajitambui hili ni jambo la ajabu na sunna iko mbele yake na kitabu kiko mbele yake kwa nini asijitambui lakini tatizo ni hawa ni nafsi tatizo ni matamanio ya nini tatizo ni ule ugumu wa tibai alwahi kufuata wahi sasa wewe unajiweka kwenye kundi gani wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin watu walikuwa hapo kabla ya kujiwa na mtume na kulelewa na kufundishwa walikuwa katika upotovu wa wazi wamepotea kupindukia walipotea kwenye nini katika tabia zao zilikuwa mbaya miamala yao ilikuwa mibaya maisha yao yalikuwa mabaya dini yao ilikuwa mbaya yote ilikuwa mabaya kama alivyosema Hudhaifa katika hadithi yake mashuhuri sana mara nyingi tuisoma كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر تلكوا كتك جاهلية نتلكوا كتك نين كتك شر ومنكيره لما صحابة لكن يروني يوما قبل أن تنوى وطولكوا كتك جاهلية وطولكوا كتك شر Mbona watu waliishi maisha ya kawaida, maisha mazuri, vipando walikuwa navyo, mavazi mazuri walikuwa nayo, chakula kingi walikuwa nacho, lakini walikuwa watu katika jahilia. Na mbona leo tunawaona Waislamu wanaishi katika jahilia? Kwa nini Waislamu wanaishi kwenye jahilia? Kwa nini Waislamu wanaishi katika shari? Kwa sababu wamechagua kufuata sahibu hawa wamechagua kufuata matamanio ya nafsi yao wewe ukichagua kufuata matamanio ya nafsi yako Allah anakuachaniza na atakuacha utapotea hata kama ni msomi una shahada zote za dunia afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin umuona yule mtu ambaye amechagua kufanya kuyafanya matamanio ya nafsi yake ndio muamrishaji wake muabudiwa wake yani nafsi ikimwambia hivi anafanya ikimkataza hivi anaacha ameifanya nafsi yake kuwa ni ilah ni maabudu ni mtu amedhalilika kwenye matamanio ya nafsi yake basi Allah amwacha apotea na ilmu yake watu walikuwa kabla ya mtume katika dhalala watu walikuwa katika shari watu walikuwa katika jahilia mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akawatoa watu katika shari akaja akawatoa watu katika jahilia akaja akawatoa watu katika dhalali taraktukum ala almahajjati albaydaa nimekuacheni kwenye njia kila kitu nimebainisha hakuna kitu ambacho kufundisheni kila kitu nimekufundisheni lailuha kanahariha usiku wake ni kama mchana wake la yazigu anha illa halik hawezi kupotea katika njia niliyokuacheni ila mtu aloangamia sasa tumeachwa na mtume katika baidha katika njia nyeupe inang'aa Dini yetu haina uchafu. Uchafu ukiingia unajulikana huu uchafu. Kama hii glasi unavyoiona ya maji, ukiingiza kitone tu hapo ushajua ule uchafu. Sababu tume kaiacha dini hivyo. Baydha naqiya, safi kabisa. Sasa wewe unataka kufuata dini unawajibika kuijua dini unayoifuata. Ni lazima uijue. na haitoshi kuzaliwa kwako kwenye dini haitoshi Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam akamwambia wala tuti wala usimtii man aghfalna qalbahu an dhikrina usimtii yule mtu ambaye tumeughafilisha moyo wake kuna kumkumbuka sisi hamkumbuki Allah wala hakumbuki la Allah usimtii mtu kama huyo lakini alipokuwa ameacha kumkumbuka Allah watabaa hawahu akafuata matamanio ya nafsi yake mtu kama huyo wewe usifanyeje usimtii moyo wake ghafil moyo wake umeghafilika si kama huo wakana amruhu furta mengi katika mambo yake ni ya hovyo hana mambo mazuri kaacha mwongozo kachagua hawa za nafsi yake mtume kakatazwa asiwatii watu ambao nyoyo zao zimeghafilika hii ni mizani ya kumwangalia mwalimu wako sawa hii ni mizani ya kumwangalia nani mwalimu wako na sio kila anayejua anafaa kuwa mwalimu sio kila anayejua anafaa kuwa nani kimwangalie mwalimu wako wema wetu waliotangulia walikuwa wakienda kusoma kwa mtu wanamwangalia kwanza kabla hajaanza darasa kabla hajaenda kuomba nafasi ya masomo kwanza anafanya uchunguzi Anamwangalia huyu mwalimu anaingilia wapi, anatokea wapi? Anakaa wapi huyu mwalimu kwenye kijiwe cha kahawa? Hmm, huyu sio kusoma kwake. Anakaa wapi huyu mwalimu kwenye vibao vya mpira? Sio kusoma kwake. Lakini pia wanawaangalia katika ibada zao. Anakuja msikitini, <clears throat> anawahi mapema, anatulia mwangalia shekhi. Sasa swali mweka kapembeni mwangalia shekhi akiingia anafanyaje? Shekhe akiingia na achezea simu kwanza, hamna tahiyatu masjid wala hamna chochote, anasubiri iqama, hamna kitu hapo. Kama shekhe anajua muhimu wa tahiyatul masjid, <laughs> huyo hawezi kumfundisha. Anamwangalia shekhe anaposali hii swala ya shekhe swala au mazoezi? Hmm. <laughs> kama swala haitengenezi hayo mengine itakuwaje? mtu anachukua mizigo yake huyo anaakhirisha safari ya kusoma imeishia pale lakini nisaidie wewe unaweza kumchunguza huyu mtu unajua unachokichunguza unakuwa ukijua kama ukijua unaweza kuniambia kama sijui kusali wewe wewe unapokuwa ushakuwa katika sunna angalia raha ya sunna ukishaingia katika sunna hata mtu akija kuzungumza kawaida hujaambiwa hajasoma aya wala hadithi anazunguka tu mazungumzo kawaida yani yale maneno yake pia mizani ya kukaa katika maneno ya kiutu pia hayana kwa sunna ni jambo lina faida kubwa mno katika maisha ya mwanadamu inakufanya uwe na akili inakufanya uwe mtambuzi hata kama una mapungufu yako ya kibinadamu na mikhalafa yako lakini sunna inakufanya kuwa mtu huru mwenye uwezo wa kulielewa jambo yani mtu akizungumza unasikiliza tu mzushi Yaani mzushi خلاص na unaendelea na shughuli zako huwezi kumsomea aya wala huwezi kumsomea hadithi na kwambia ah nipe dalili mimi sijui kusoma aya wala hadithi lakini wewe kwa hizi alama wewe mzushi na huyu ni mtu ambaye amekaa tu darasani amesikiliza darsa amesikiliza muhadhara huu kasikiliza sunna kasikiliza su mpaka sunna imemwingia katika maisha yake ni mtu wa kawaida lakini anajua mwelekeo wa maisha yake ananielewa vizuri sasa usimtie mtu ambaye aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawahu kwa matamanio ni jambo baya sana usikubali kuwa swahibu hawa katika maisha yako usikubali kuwa swahibu hawa katika maisha yako matamanio yanampeleka mtu pabaya pambana na matamanio ya nafsi yako na hii ni aya katika al kahfi aya 28 Allah anamkataza mtume ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا usimtii yule mtu ambaye tumeughafilisha moyo wake moyo wake ghafil haumkumbuki mola wake hauogopi adhabu za mola wake hauna hofu na allah ni mtu anafuata matamanio ya nafsi yake na mambo yake mengi ni ya hovyo mtu kama huyo usimtii kama umekatazwa kumtii umeruhusiwa kukaa naye karibu kama umekatazwa kumtii utaruhusiwa kumfanya kuwa rafiki yako kama umekatazwa kumtii utamfanya kuwa mwalimu wako haiwezekani Inawezekana, lazima uchukue tahadhari na mtu kama huyo. Katika surat Sad Allah subhanahu wa ta'ala ameleza katika aya 26 akasema anamwambia Nabii Daud ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ewe daud sisi tumekufanya kuwa wewe ni khalifa katika ardhi kiongozi katika ardhi ni mtu mwenye heshima katika ardhi takum baina an-nas bil haqq basi hukumu baina ya watu kwa haki wala al hawa na wala usifuate matamanio kwa nini fayudhilluka an sabilillah matamanio yatakupoteza katika njia ya Allah usifuate matamanio na wengi waliopotea ni kwa nini itaba hawa wamefuata matamanio mtu shekhi asema hii ni aya hizi ni hadithi lakini matamanio yanaingia niweka lakini sio kila jambo utafuata aya na hadithi Mingine lazima uangalie mazingira, uangalie watu, uangalie jamii, uende nayo jamii polepole. Nani aliyekwenda na jamii polepole atafika? Nani? Unaenda nao vipi hiyo jamii? Unaenda na jamii polepole, unaenda nayo vipi hiyo jamii? manake si washiriki, au sio? ukishiriki unakuwa miongoni mwao au unakuwa haumo kwa Allah alimkataza Nabiullahi Daudi kampa nafasi kwamba wewe tumekufanya ni kiongozi na wewe tumekufanya kuwa ni muislamu sawa sawa na wewe tumekufanya kuwa ni mtu wa sunna usifuate matamanio ya nafsi yako tujiweke mbali na matamanio ya nafsi kwa sababu huyu ni mtu aliyepotea na kazi ya matamanio ni kumpoteza mtu fayudhilluka as sabili wala tattabi'i al-hawa na wala usiyafuate matamanio fayudhilluka an sabilillah litakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yudhilluna an sabilillah lahum adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab hakika wale ambao waliopotea katika njia ya Allah watakuwa na adhabu kali sana kwa kule kusahau kuisahau kwao siku ya kuhesabiwa wamesahau kama watahesabiwa wakayapa kipaumbele maisha ya dunia kama mantagha wa athara alhayata ad-dunya maisha tu kwa matamanio inampoteza mtu katika njia ni njia sawa الله سبحانه وتعالى يقسم كتك آية نجيني كتك سورة القصص كتك آية خمسين تان الله قسم فإن لم يستجيبوا لك أو آية خمسين فإن, فإن لم يستجيبوا لك إكيوة وتكويتكية محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك ikiwa hawatakuitikia wewe kumuitikia mtume kwa lipi sasa si ujumbe aliyokuja nao si muongozo aliyokuja nao si mafundisho aliyokuja nayo kama hawatakuitikia wewe fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum basi jua hao watakuwa wanafuata matamanio nafsi zao kwa hiyo mtu yeyote asiyefuata sunna anafuata nini mtu nafsi sawa amefuata kidogo ni sawa amefuata ameacha sunna kidogo ama ameacha sunna sana ametoka kidogo ama ametoka sana fa illa yastajibu lak kama hawatakuitikia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa'lam annama yattabi'una ahwa bas jua hawa watakuwa ni watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan nani aliyepotea zaidi kuliko yule mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake kuliko mwongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin hakika Allah hawaongozi watu madhalim katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kwamba watu wasiokuwa na istijaba kwa mtume watu wasioitikia yale yaliyokuja nayo mtume ni okina nani ni watu wenye kufuata matamanio na wale waliomwitikia mtume wamesalimika na kufuata matamanio wewe utakuwa katika watu wachagua na unapenda kuwa katika watu lazima ujiweke umejiweka wapi wewe usikusubiri kuwekwa wewe jiweke umejiweka wapi wewe mimi nimeingia katika istijaba mimi ninaitikia wito wa mtume anakutaka nini mtume sasa nini anakutaka mtume yapi ameyakutaka mtume wewe basi yapokee yani yakubali yapokee kwa furaha kwa mikono miwili yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yule ambaye hajawitikia wito wa mtume ameitwa ni mtu ambaye amefuata matamanio ya nafsi yake na hakuna mtu aliyepotea kama mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake inna allaha la yahdi alqawma dhalim kwa hivyo ni lazima sisi tujiweke katika hii nafasi ya kukubali kufuata wahai na kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad kwa sababu fadhila zake ni adhim ni kubwa mno unaishi kuwa ni mtu mwenye matumaini na siku zote unafikiria namna gani natengeneza akhira yako dunia yako isiwe sababu ya kuharibu akhira yako tengeneza dunia yako lakini ifanye hii dunia kuwa ni wasila pia ya kutengeneza akhira yako usifanye akhira yako kuwa ndiyo wasila ya kutengeneza dunia yako yaani usiifanye akhira yako ndio njia ya kutengeneza nini dunia yako bali ifanye dunia yako iwe sababu ya kuitengeneza akhira yako ifanye shughuli zako unafikiria akhira yako ifanye biashara zako unafikiria akhira yako yarhamukallah فالذين لا يعملون بالسنه wale watu ambao hawataki kuifanyia kazi sunna wala yanshuruna baina nnas wala hawataki kuitangaza sunna kwenye maisha ya watu hawa watu hawa hawa watu hawa ni ashabu la ahwa ni ashabu al ahwa ni watu wanaofuata matamanio ya nafsi yao shairu am lam yashuru wawe wanajua ama wewe hawajui wewe ulijua hilo ama wewe hulijui basi wewe ni swahibu hawa midamu tu hauifanyii kazi sunna wala hauishi sunna wala huitangazi sunna kwa watu kwa sababu unaweza kuwa wewe sio mtu anayeweza kuzungumza au sio lakini unaweza kufanyia kazi sunna huwezi kuzungumza lakini mtu akikuangalia anaikumbuka sunna anaiona kwako athari ya sunna maisha yako muamala wako tabia zako tufahamiana vizuri lakini wewe wanaotangaza sunna huwapendi wanaofanyia kazi sunna unawachukia pia huwapendi wao mwenyewe wala huisemi hiyo sunna afu wasema mimi napenda sunna mimi mtu sunna wewe mtu sunna usapuli gani wewe ni swahibu hawa wewe ni mtu unayefuata matamanio kwa lazima sisi tuishi katika hii dunia tukiwa tunaangalia haya mafungu mawili ya watu fungu la kwanza tumesema ni fungu gani sahibu hawa na fungu la pili ni na muttabi'un lilwahi wewe umekubali kuwa wapi sahibu hawa au muttabi'un lilwahi kama ni muttabi'un lilwahi wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa hawa watu sikainao wamuona mtu eti anakaa anamsikiliza mtu sahibu hawa ni dai wa kisufi au ni dai wa kihizbi au ni dai mudhil unamsikiliza unamsikiliza alafu unachukua kwake faida gani yani unachukua nini kwake kumjibu huwezi pa kumsemea huna kumrekebisha huwezi kwa nini wamsikilize mnanielewa ninachokizungumza usikae na swahibu hawa usimsikilize swahibu hawa usisome kwa sahibu hawa hata Qur'ani usije kusoma kwake labda itokee sasa katika mji hakuna kabisa ila yeye kijiji kizima hakuna ile yeye nasiji kijiji gani kijiji gani lakini wewe unaishi mjini hapa kila kona kuna watu wa sunna alhamdulillah afu watu wanakuona wewe ni multazim katika darasa ya sahibu hawa wewe ni miongoni mwao lazima uishi katika tahadhari ametaja al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Siru A'lam an-Nubala katika tarjama ya mmoja katika wanawachuoni aitwa Abdullah ibn Muslim Abdullah ibn Muslim al-Maruzi alipotaja katika tarjama yake akasema rahimahullah ta'ala annahu qala asema huyu Abdullah ibn Muslim al-Maruzi asema hivi kuntu ujalisu bin Sirin mimi nilikuwa nikikaa darasani kwa Ibn Sirin Ibn Sirin mwanafunzi wa Ibn Abbas mimi nilikuwa nikikaa nyumbani kwa nani darasani kwa nani kwa bilisirini maana nilikuwa nikihudhuria darasa za watu wa sunna mnaelewa vizuri na darasa za watu wa ahli sunna fataraktuhu nikamwacha bilisirini wajalastu al-abadiyya nikaenda kukaa kwa maibadi Unaelewa? Alikuwa anasoma kwa nani? Kwa Ibn Sirin. Akaacha darasa kwa Ibn Sirin, akaenda kusoma kwa nani? Kwa Maibadhi. Kama vile wewe ambaye umeacha kusoma katika masjidi salaf, umeenda katika masjidi ya kisufi au masjidi ya kiibadhi au ya kikadha. Nenda kusoma lugha. Alafu nani Abu Jahali au Abu Lahabi? Eh, umeenda kusoma lugha uwe nani mwandishi wa habari umeenda kule kusoma lugha uwe nani wataka nini kwenye lugha ya kiarabu na akida yako hujui hujui tauhidi wala hujui sunna waenda kusoma lugha ya kiarabu si Abu Jahali pia alikuwa jua anajua lugha ya kiarabu au alikuwa hajui Abu Lahab pia alikuwa jua lugha ya kiarabu au alikuwa hajui sina kafiri wote walikuwa jua lugha ya kiarabu iliwasaidia nini lugha ya Kiarabu aliyokuambia kwenye lugha ya Kiarabu kuna dini kuna nani usimeenda kusoma lugha ya Kiarabu na umri wako unakwenda maki lugha ya Kiarabu kwanza utaanza kusomeshwa hurufu hijaji alif ba ta ta mpaka usijue ndio tukuunganishie sasa au sio ukishazijua kuunganisha umejua kuzisoma na kuziandika na kuzitamka tuje tukuunganishie herufi dhahaba dhahaba qala qala taraka taraka mpaka uje umalize haya maneno unatamka na manake hiyo darasa unayokwenda kusoma husomi kuanzia asubuhi mpaka jioni usoma baada ya magharibi mpaka isha na kutoka saa kumi na mbili alfajiri mpaka saa kumi na mbili jioni wewe uko sokoni kwa hiyo uko kwenye maisha ukitoka kwenye maisha unaenda kwenye lugha ya Kiarabu dini yako hakuna <coughs> maana yake midamu mimi ninaswali swala zangu tano inatosha sasa huyu ni mwanachuoni mwanafunzi wa bin kaacha darsa kwa binisiri akienda kusoma kwa nani mwibadi wana ndevu kama za kwako unavaa nisusaki kama wewe unavaa kanzu kama wewe na kofia kama wewe na kilemba kama wewe na mtu asiyemjua ibada najua ni mtu wa sunna au sio utakuja kushtuka tu akianza kusali atakaa kwenye gwaride sawa mbona kanyosha mikono hapo ndo lakini tofauti na hapo ukitukuta barabarani ukamkuta salafi na ibadhi unaweza kuwatofautisha unaweza kutofautisha mashallah nisfu saqa nisfu saqa lihya mashallah tayyiba amziachie ndevu mshiachie kilemba kimependeza kanzu vizuri lakini aqida fasidi lakini aqida fasid aqida imeharibika sasa asema ibada pia fasi zimeharibika sasa asema Abdullah ibn Muslim ibn Muslim al-Maruzi asema nilipomwacha ibn Sirin kaenda kukaa kwa maibadhi فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم nikajikuta kama vile ni mtu ambaye nimekwenda kukaa na watu ambao wamelibeba jeneza la mtume kwenye jeneza panakaa mtu hai panakaa majiti ukiingizwa kwenye jeneza ukawa hai utakubali wewe wasema unaumwa tukupeleke hospitali badala kukutafutia baiskeli au kajaji au gari tukakuletea jeneza la msikitini utaingia husikubali sasa sema nikajiona kana kwamba nimekaa na watu waliobeba jeneza la Mtume sallallahu alaihi maana ni haya maneno? Wamelibeba jeneza la Mtume. Wananipeleka wapi? Jeneza linapelekwa wapi? Sokoni? Makaburini. Maana ni watu wamezizika sunna. Kila sunna kwa imezikwa, imefunikwa, haitakiwi kuwa hai. Hawaitangazi wala hawaisemi wala hawaifundishi wala hawaifanyi kazi na wala hawataki ifanyike mbele yao Umeelewa? Wamezizika sunna za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kikao kikamshinda. Kikao kwa Kwa sababu alishaathirika na malezi ya Ibn Sirin. Ni sawa sawa na wewe utoke hapa ukaenda kukaa kwenye darasa ya masufi utakaa lakini huwezi kudumu itafikia hatua utaona haya kurudi tu sababu uliondoka vibaya lakini hutaenda tena kwa masuka mimi nitabakia mtaani bora nibakie mtaani kuna kukubizidi mmoja aliacha kusoma hapa kwetu akaenda akasoma kwa shekhe mmoja hivi aenda kusoma lugha yule shekhe kasoma lugha mashaallah kajua fi'lu madhi fi'lu mudari fi'lu amri akajua jazmu na majuzumu kajua nasbu na mansubu <laughs> mashallah kajua mara nikamwona yuko mtaani malak eh vipi mbona uko mtaani wewe hatukuoni uendelee sokoshia kama mwanzo wapita na basikeli waenda warudi na vitabu vyako mkononi shehe tumefikia hatua ya kwenda kwenye hitima mimi nimeshindwa la <laughs> ushindwa nini tena ushindwa nini si uende tu Mwingine alikuwa kutoka kijijini huko anakuja hapa mjini. Alikuwa anasoma hapa kwetu kati. Sasa tangu nimeanza kusoma mpaka leo sijui lugha ya Kiarabu. Nitaka nijue lugha bwana. Kienda kusoma lugha kwa shule. Mara ngapi simuoni tena mjini. Huyu jamaa akasafiri. Masibu yeye pigia simu. Shekhe, hebu nisaidie shekhe. Tunaambiwa bwana kwenye harusi kama inapigwa maulidi, wewe bado mnyamaze tu usiitikile swala la wale. Lakini hamna shida. Kakwambia nani? Kaniambia shekhe. Sasa unataka kusoma lugha, sio lugha inafundisha hivyo hivyo. Kwani tatizo liko wapi? Wewe unapata tabu gani wewe? Siuendelee kuitikia tu sikiarabu kile au upendi kujua sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Upendi kujua ukaweka ukaweka dhamiri zake na irabu zake zinakaje mukaddam na muakhar hapo ukazijua na mahdhufu ukazijua hapo. Sisi eh? ipo huko bwana. Ah, Sheikh tumefikia pabaya bwana. Mimi nimeona bora niondoke bwana. Sasa wewe midamu ishaanza kuathirika na akida ya kisalafi wewe hutadumu kule sasa kuna haja gani ukapoteza muda wako ukaona haya kurudi ukabaki unasomea kwenye simu huwezi kusoma kwenye simu utauliza swali kwenye simu umesikiza darasa mwanzo mpaka mwisho haya uliza swali sasa unamtafuta aliyehudhuria au kwa ibn Sirin akamwambia kijana wake Abdullah ibn Muslim almaruzi asema faataitu ibn Sirin basi ikanishinda bwana nikamwendea ibn Sirin fadhakartuhu la nikamwelezea kumuelezea ile habari bwana mimi ulikuwa unioni siku zote hizi nilikuwa nimekwenda kwa malbaki pamenishinda manake nimeona kana kwamba nimekaa na watu ambao wanaenda wamebeba jeneza la sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ibn sirin faqala akasema kumwambia malak una nini wewe mjinga wewe una nini wewe kwa nini ufanye kitu kama hicho malak una nini wewe jalasta qauman jalasta aqwaman yuriduna an yadfanu ma jaa bihi an-nabi umeenda kukaa na watu wanataka kuyazika aliyokuja nayo mtume sasa umeenda kukaa na watu wanataka kuyazika aliyokuja nayo nani Mtume sasa. kwa hiyo unatakiwa ukakae na watu wanaoyazika au wanaoyafurishi na kuyafufua. Angalia wewe ni nani na unakaa na nani. Tafahamiane vizuri. Kwa lazima watu tuishi katika maisha ya tahadhari na lazima watu tuishi katika maisha ambayo itakuwa ni sababu ya sisi kuwa ni watu ambao tunafuata wahi uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tunafuata mwongozo na maelekezo aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunaishi katika zama walinganiaji na watu wake wana sampuli hizi mbili sampuli ngapi mbili imma swahibu hawa na imma muttabi'ul wahyi Asema alimamu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Asema alimamu Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, "I'lam tambua wewe Muislamu ndugu yangu, anna al-maut al-yawma karama." Kifo katika zama hizi azungumzia zama za uzile ni heshima likulli muslimin laqiya Allah ala sunna kwa kila muislamu ambaye atakutana na Mola wake akiwa yeye amekufa akiwa ni mtu wa sunna kufa ukiwa ni mtu wa nini yani mauti ya kukute katika sunna pigania hilo ona aibu kufa ni mtu wa bid'a kisha akasema fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un neno la msiba hili neno la nini na msiba leo la huzuni fa ila Allah nashku wahshatana kwa Allah tunashtakia upweke wetu tulionao sisi ni wapweke wa dhihabi alikhwan kwa Allah tunamshtakia kuondokewa na ndugu zetu wa qillatul a'wan kwa Allah tunashtakia kupata kutokuwa na wasaidizi wanaotuunga mkono ni wachache hatuna kumpelekea malalamiko yetu sisi isipokuwa ni nani ni Allah wa dhuhuri bid'ah na kwa Allah tunamshtakia kuenea kwa uzushi bid'a zinavyoenea wa ila Allah nashku adhima ma halla bi hadhihi al-umma na kwa Allah tunashtakia makubwa yaliokuta umma huu min dhahabi la ulama kuondokewa na wanawachuoni wa ahli sunna na kuondokewa na watu wa sunna wa dhuhuri bid'ah na kuenea kwa uzushi wazushi kwa namna zao wanasema kwa, kwa vinywa vipana hakuna wa kuwahoji wala hakuna wa kuwazuia angalia wazushi wana redio wanazungumza redioni uchafu wa kishirikina wanapata watu wanawalipia vipindi kwa kueneza ushirikina ni hivyo lakini angalia namna wanapotamba katika jamii angalia namna wanapokuwa na pawa katika kuzungumza kwenye jamii haya maneno anayozungumza Abdullah ibn Mubarak zama zile unafikiria zama zetu itakuwa gani lakini hatutaki kukata tamaa sisi hatutaki kukata tamaa lazima tulazimiane na hii sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema al-Imam al-Lalaka'i kwenye kitabu chake Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaa athari ambayo ameipokea kutoka Fudail ibn Iyad asema al-Fudail rahimahullah ta'ala inna lillahi ibada hakika Allah anao waja yuhyi bihimul bilad kwa wale waja anawatumia kuifufua miji kuifanya miji iwe hai Allah anaowaja kwa wale waja Allah anafanya nini anaifufua miji wa hum ashabu sunna wa hum ashabu sunna nao ni watu sunna wewe hufurahi kuwa wewe ni sababu ya watu kumjua Mola wako wewe ufurahi kwamba wewe ni sababu ya watu kuzijua sunna kwa sahibu hata sikusema akitembea tu watu wajue sunna ili mtu wa dini akiamiliana na mtu yule mtu wa dini hana pa kusemea lakini athari yake inatokeza Mnaelewa vizuri lakini furahi wewe kuwa ni mtu wa sunna zihuishe sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam uwe katika kundi la watu wenye kufufua sunna za mtume zilizopotea katika jamii nadhani nimalizie hapo na tumefahamu kwamba watu wako namna gani namna mbili mtu wa kwanza sasa sahibu hawa wana namna nyingi ashabu la ahwa wana namna wa watu muziki watu wacheza kamari wako walevi wako sijui wazushi wapiga madufu wako sijui watu wa maandamano ashabul ahwa wako sampuli nyingi lakini kundi la pili ni kina nani wa wahi hebu ishi wewe hapo ishi kwa kufuata wahi ishi kwa kufuata nini wahi fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa tufahamiane vizuri jambo la dini pasina kulijua chelewa kulifanya lijue kwanza hakikisha hilo jambo usije kuingia kwenye makosa usizungumze kitu ambacho ukijui kijue kwanza alafu kizungumze lazima ujue kwa nini unatoa kwa nini unazuia kutoa kwa nini unapenda kwa nini unachukia lazima ujue kwa nini unapenda kwa nini tuchukie? Ili usiwe ni mtu tu wasema napoteza time. Yaani wewe una muda wa kupoteza. Yaani haya maisha haya wewe una muda wa kupoteza. Na muda wako wote una thamani wewe Muislamu. Kwa hiyo ukishakuwa katika sunna muda wako pia utakuwa na thamani. Utakuwa ni mtu mtambuzi una akili. Mbona kuna watu wa sunna tunaona kwenye mipira bado au ni ashabul ahwa bado ukiona mtu wa sunna anakwenda kwenye mpira jua huyo mtu bado anapenda baadhi ya sunna lakini hajaipenda sunna kwa sababu mapenzi yalivyoungwa mapenzi mahala pake ni wapi kwenye moyo alafu mapenzi ukikipenda kitu unampenda mwenye kile kitu chelewe eh? ukishampenda mwenye kile kitu unapenda kufanana naye unapenda kumsikiliza unapenda kujua habari zake yani mapenzi yana athari yani mapenzi yana athari ambazo zile athari zake zinakusukuma wewe kumfuata mpenzi wako mfahamiana vizuri sasa yule unayempenda ndiye anayekaa kwenye moyo wako sasa ikiwa amekuja Allah na mtume wake na ukaja mpira na mpira na kocha wake Afu wewe ukaonekana umemsikiliza mpira na kocha wake, ah wewe hapana, wewe si kweli. <laughs> Wewe si kweli. Wewe si kweli. Si mkweli katika mapenzi yako, wewe muongo. Hatuna haja utamke ile matendo yako tuambie wewe muongo. Wewe muongo, wewe wapenda mpira. Kwa sababu vimekuja viwili, umekitanguliza kimoja. Angalia nikupeni mfano wa mwisho. Mathalan Allah na mtume wake wamekwambia hili. Alafu umekuelezea na ubora wa hili. Na mwalimu alipozungumza naye akasisitiza hili. akapapanua moja tu. Alafu akaja mwingine na lakwake la kinyume na ile akasema mara hii Mara moja afu ukamfuata yule, wewe ni kweli unampenda una mtu? Amna bwana, tusidanganyane. Hakuna mapenzi ya sampuli hiyo. Hakuna mapenzi ya sampuli. Wewe ni mwongo kwenye mapenzi yako. Si kweli. Sasa tuweni wa kweli sisi. Na tufurahi kuwa katika sunna. Tumuombe Allah atuthibitishe katika sunna. Tumuombe Allah atufishe kwenye nini? Sunna. Muombe Allah akufishe mauti yako yakukute kwenye sunna. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu. وخير أيامنا يوم نلقاك فيه خذ الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم